અરોન્યાએ વારે દસ્તવેદી કે ایوار باش گوه دارین عزیز و دلالم خیر خاطین تره رادیو کردی از پشکشوانا و به چول جیهان از پشکشوانا و نسرین یلا و در هنر ما براک دمیر جره گلکی سپاس دکن وقت سر تکنون و امی بری میکروفونا تره رادیو کردی امی ای رو دیسا لسر مجارا خوزای چوب خو ام داوی جن خوزای ام درو دور خواه قریج دکن ام و بپیون ایرو وقت ساعت که نیوه